Mademoiselle Duval au Mademoiselle Duval de Tillé estis franca componistino, dancistino cae tre competenta clavicenisto de la dec ocallar cento. Letero alla Journal de Nouvelle de Paris en 1736 raportis que Duval estis sia artista nomo, et sen anta un homo. Cian Mademoiselle Duval estis dec hoc iaragia, si componis sian plei conatan vercon, la operan valeton, la genioi au la caracteroi de la amo. Gialdono estis sponsorita de la Prinzo de Carignon cae presentigis ce la Parisa opero en octobro 1736. Gi estis verkita laŭ texto de Jacques Flori de Lyon en heroa baleta estilo. La baleto de la dec oca jarcento, male al baleto de la dec naua jarcento, estis malpesa genro, ec foie comica, duone cantita, duone dancita. Gia temo estis nur amo. Cittiu verco de Mademoiselle Duval estas componita laulatiu tempa moda temo de la iginioi de la naturo, mitologiae estagioi recte ligitai a la naturae elementoi quiui estis consideratai giei protectantoi. Recenzo en la Mercure de France raportis que Mademoiselle Duval accompagnis la completan presentadon de sia opero per claviceno. La opero havis nau en La museco estis laudita de la Critico, kaj la qui qui kiel tre talenta junulino. La Mercure de France de novembro 1736 raportis. Estas facile convincigi per ci tiu verco que Mademoiselle Duval esta junulino con granda talento. La opero estas diversa cae extreme bone evoluinta de multai Francoi. Generale, la recitativoi estis aplauditei cae la scenoi bone tractitei. Iui violonae aeroi cae horoi estis bone componitei cae suffice viglai. Alia el sciai componajui estas la duopo de la dio quiu causas amon quiu ancau estis publicigita en 1736. la ario cio on mi vidas memorigas min, u unue estis atribuita al Mademoiselle Duval, nun oni opinias que gi estas verco de Marie Elizabeth Clery. Fonto acertas que Mademoiselle Duval concertis che la Regia Academio de Musico cae retirigis cum granda pensio, dum alia montra gin ciel actorinon cae dansistinon ce la Parisa opero. Si ebli estis la manmasel Duval quiu cantis ciel maristo en la prologo a la pastista Daphnis Chloe de Bois Mortier. «Ciu ci estas la sama personu quiel fransa componistino de la dec ocai arcento identigita quiel Luis Dival? Quelcai datumoe ne congruas, exemple, la dato de nasquillo cae morto. Do, ca la familii nomo Dival est ofta en francio, ne certas che ciui Ci tivui referensoi relatas a la componistino. La oper balletto, le genie de mademoiselle Dival, idis la dua opero componita de virino quiu estis presentita ce la Parisa opereio. La unua estis quardec iaroin antaue, en 1694. Cefal e Procrit, de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Post tridec hoc iaroi de le genie, en 1784 sequis la presentado de la verco de Ariet de Bomenil, cae en 1800 tiu de Jean Hippolyte de Vim. Ambo ancau componis operoin por la Academie Royale de Musique la longa dauro inter ci tiui presentadoi confirmas kiel malfacile estis por virinoi producti cae presenti operon al publico.